і готовий до будь-яких несподіванок, молодий ярл почав долати крутий схил, хапаючись за коріння, стовбури та кущі, спритно швидко піднімався все вище і вище. Інколи, зачаївшись за деревом, роззирався навкруги. Та в напівморці, пробитому гострими лезами сонячних променів, порхали лише метелики. Їх було так багато, що ж ми готіли в очах. Вони влаштували навколо нього справжню заметіль, а він тільки легенько відмахнувся рукою. Якби це трапилось йому плесо джерельця, а він нахилився над ним, то побачив би на своєму обличчі усмішку. Далі вже йшов не озираючись і не остерігаючись. Забив на галявину, де трава по пояс, а квіти то ще вищі. Здивовано походжаючи туди-сюди, обережно торкався пальцями квітів, збивав жовтий пил. У них на схилах гір в долинах теж ростуть квіти, але вони тверді і навіть серед літа пахнуть холодом. А тут. Боже мій, такі різні, такі м'які і такі теплі, ніби хтось вистелив багато-багато шкурок найтивовижніших звірів. А може, і справді хтось вистелив, може, боги людей, які живуть тут, на цих горбах. А чому ж тоді вони не виказують свого гніву і невдоволення? тим, що Ольг ходить по їхніх квітах, ліг горілиць, трава розстелилася м'яко під ним, а квіти не хилились, зімкнулись барвистим наметом. Вони про щось оповідають мені, дослухався Ярл. Враз думка урвалась, бо долинув десь далеко голос, тремтливий і чистий. Спочатку здавалося, що це зненацька у пагорбі пробився струмок і став падати згори на дзвінкий камінь. Звівсь на лікоть, побачив дівочу постать. Вона була така не схожа на дівчат варязького краю, що видалась Ольгові віщункою чи лісовим духом. Треба заплющити очі, лягти на землю. Тоді вона пройде мимо і не помітить. Але не зміг примусити опустити голову. Що б там не чекало на нього? А він роздивиться на духів цієї землі. Нехай вони хоч якої подоби прибирають. Дівчина була стрункою, з оголеними ногами, руками, по яких гуляли сонце і вітер, коси такі ж чорні, як ота смола що нею заливали варяги днище човнів. Ольгові так захотілось доторкнутись до її незвичайного волосся. Справді, це, певно, не людська істота, а дух, бо на голові в неї корона і сплетена живих квітів. Та найбільше вразила Ольга усмішка що освітлювала її витончене обличчя. Чому? Серце раптом закалатало. Ось ось вистрибне з грудей. А тоді мов би, кудись і зникло. А може, ота віщунка приманила його до себе і хотів гукнути Віддай серце, бо я ж помру. Але й голосу теж не стало. Яка ж була та усмішка? молодому воїнові здавалось, ніби сонячний птах літає, кружляє перед ним, типуче крильцями, гублячи блискуче пір'я, заплющив очі, затолив вуха і, погойдуючись, посидів якусь хвильку. А коли знову пустив до себе світ, то побачив, що дівчина не квіти збирає, а хмиз складає сухі гілочки на ряднинку, притоптує коліном, аж вони потріскують. І помітив навіть на нозі кілька подряпинок, які червоними ниточками оплутали коліна.